Catilina homo fuit sine re familiare, sine fide, sine spe. Dux, aciem, adversus illos instruxit, atque milites spe victoriae, fortiter in acie pugna verunt, remque publicam serva verunt. Multas efigies clarorum maiorum domi uidimus. Spes et fides magnae virtutes semper fuerunt spes boni exitus nos in rebus adversis saepe sustinuit meridies diei media pars est annus est longa series dierum et noctium res secundae amicos parants res adversae probant omni rerum principia parva fortia pectora opponite aduersis rebus. Rem certam nom rerum speciem requirimus. Facies eius mii non placets.